Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է ԼՂ գյուղնախարարության գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը։ Այս տարի նույնպես հողագործների սպասելիքները պսակվեցին հաջողությամբ։ Մեր հանդիպման ժամանակ իր խոսքն այսպես սկսեց Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը։ Արդեն 2 տարի է ինչ հիմնադրամը հողագործներից շուկայականից ցածր գներով գնում է ցորեն գարի հաճար եւ այլ մշակաբույսեր։ Երբ այս գործընթացը կյանքի կոչվեց, հետաքրքիր էր իմանալ հողագործների կարծիքը։ Մեր ունեցած տվյալներով սկզբում նրանք կարծես թե դժգոհ էին գործընթացից, սակայն ժամանակ ժամանակ անց համոզվեցին, որ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը այս առումով հուսալի գործընկեր է։ Զրույցը պարոն Բախշյանի հետ ծավալվում է այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ։ Բարև ձեզ, պարոն Բախշյան։ Ինչպիսի տարի էր։ Տարին լավ է, բերքատու տարի է։ Տա Աստված մյուս տարին այդպես լինի։ Անցյալ տարի դարձյալ փորձում էինք ամփոփել եւ դերքահավաքի արդյունքները։ Բնականաբար Աստված խոսք է դարերից եկած, որտեղ հաց այնտեղ կաց։ Այսինքն այսօր Արցախցին հաց ունի, այո։ Այո, հաց ունի, դեր մի բան է լավ է, գյուղնախարությունը կամփոփի տվյալներ կներկայացնի, բայց մոտավորապես մոտ 150000 հացահատիկի վերքը հանձվել եւ ընդհանուր առմամբ տարին կամփոփենք եւ տեսնենք թե ինչքան համախառն արտադրանք ենք թողա թվարկել գյուղատնտեսությանը։ Իսկ նախքան տարին ամփոփելը ըստ մշակաբույսերի կարող եք համառոտ տեղեկություններ ներկայացնել, որ մշակաբույսի բերքահավաքը արդարացրեց, որինը չէ, Եվ գառնացան եւ աշնանացան տարին բարենպաստ է երկու մշակաբույսների համար բոլոր մշակաբույսները տենց դեպք չի եղել որ ինչ որ փոքր հատվածներով կար կտահարություն, բայց մեծ մասամբ բոլորը հանձվել է։ Տարին բարենպաստեր ամեն տեսակից։ Պարոն Բախշյան, իսկ ֆերմերներից նորից գնել եք դուք։ Այո, անցած տարվա փորձը շարունակվել է նաեւ այս տարի եւ այս տարի ավելի շատ մոտ 20000 տոննի չափով ծորեն եք մտերել եւ 5000 տոնի չափով գարի տարի էլի շուկայականից բարձր գններով այն ժամանակ գործող շուկայական այդ սպեկուլյատիվ դրսևորումները կանխելու նպատակով էլ հիմնադրամը մտերել է հավաքագրվել է էլի մեծ չափով պարտավորություններ հիմնադրամի նկատմամբ 4.5 միլիարդի չափով եւ հնարավորություն է տրվել մոտ 30-40 դրամ շուկայի գործողից բարձր մտերել ինչը մոտորապես էլի 4 միլիարդ դրամ հավելյալ եկամուտ թողնվել է հողօգտագործողների մոտ։ Անցյալ տարի կարծես ֆերմերները երկ գործողումների էի մեկնում շրջաններ, կարծես ֆերմերները ոմանք ընդունեցին այդ առաջարկը միանգամից, ոմանք տրտնջում էին, որ իբր գները ցածր էր, նրանք համոզվեցին, որ աջակցության հիմնադրամը հուսալի գործընկեր է, այո, Հիմնադրամը ուսալի գործընկեր ավելի լավ օգտագործողները կասեն, բայց կարծում եմ, որ 37000 վարկառու կամ այլ ձևով հիմնադրամի աջակցությունից օգտված քաղաքացիները դա ինչ որ խոսում թվեր։ Պարոն Բախշյան, խոսենք Բերքի տոնից, փաստորեն այնտեղ ողջ Արցախներ, Արցախի աշուններ, Արցախի հողագործներ, մենք բոլորս էինք մասնակցություն ունեցաք դուք Բերքի տոնին։ Բերքի տոնը ընդհանուր կազմակերպում էր գյուղնախարարությունը, բայց կազմակերպչական առումներով իհարկե հիմնադրամը այդ ամենը տրամադրեց, գովազդների պատվիրել եւ այլ եւ այլ այդ բոլոր հարցերը հիմնադրամի միջոցով կազմակերպվեց վերջում, ինչքան Բերք մնացել է, չնայած շատ քիչ է մնացել, բայց վերջում այն գնվել է մեր կողմից եւ տրամադրվել ոստիկանությանը սոցիալ անապահով խավերի ընտանիքներին բաժանելու համար։ Այդ բնակավարում կան սոցիալ անապահով խավեր։ Ոչ թե այդ բնակավարում, այլ ընդհանրապես տեղամասային տեսուչների միջոցով Ստեփանկերտ քաղաքում մոտորապես մի 150 սոցիալ անապահով ընտանիք է բնակվում եւ իրենց է տրամադրվել այդ վերքն ու բարը։ Ամեն ինչ ինչ չի վաճառվել դու գնել եք։ Գնել եք։ Մոտ 2 միլիոն դրամի չափով։ Ինչ խոսքով կցանկանայիք հրաժեշտ տալինք յոգական էսքիզներ հաղ հաղորդաշարին կնդիրներին, ֆերմերներին։ Բարի մաղթանքներով Աստված տա Արցախցուն իր կարողություններին, իր հասանելիքով իրան տա։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը ԼՂ գյուղնախարարության գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ հացահատիկի արտադրությամբ զբաղվողները պետք է ճիշտ մոտեցում ցուցաբերեն հողի նկատմամբ, ժամանակին կատարեն ագրոտեխնիկական միջոցառումները։ Ձերընկնդրությանն ենք առաջարկում աշնանացանցորենի պահանջը բարարտացման նկատմամբ վերնագրով հրապարակումը։ Հեղինակ՝ կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արտակ Գուլյան։ Դանասան Սորենը պահանջկոտ եւ միևնույն ժամանակ զգայուն է բարարտացումների նկատմամբ ու բավական արդյունավետ է օգտագործում տրված պարարտանյութերը։ Աշնանացան ծորենը բարձր բերք կարող է ապահովել բոլոր անրաժեշտ սննդային տարերի կալումի, ֆոսֆորի ու ազոտի բավարար արկայության ու խոնավության ապահովվածության պայմաններում։ Պետք է հիշել, որ հողում եղած սննդային տարերը անսպար չեն։ Ամեն տարի բույսը բերքի հետ հողից դուրս է բերում որոշակի քանակով հանքային տարեր, ուսի նրանց քանակը հողում պետք է համալրել։ Օրինակ, աշնանացան անցանցորենը 1 հեկտարից 25 ցենտներ, հատիկի բերքի ու դրան համապատասխան 40-ից 50 ցենտներ, ծղոտի հետ հողից դուրս է բերում 95-ից 105 կիլոգրամ ազոտ Աշնանացանցորենի համար կիրառվում է պարարտացման երկու եղանակ։ Առաջինը հիմնական պարարտացումն է, որը տրվում է հողի հիմնական մշակությունից առաջ խոր հերկի տակ, իսկ երկրորդը սնուցման կարգով տրված պարարտացումն է բույսերի ակտիվ աճի շրջանում։ 1 հեկտարի համար օգտագործվող պարարտանյութերի քանակը որոշվում է հողի տիպով, նրա մեջ եղած հանքային տարերի արկայությամբ։ Ծրագրվող բերքի քանակով բույսի կողմից նրանց յուրացման բաժանչափով եւ այլն։ Հաշվի է առնվում նաեւ պարարտանյութի մեջ ազդող նյութի պարունակությունը։ Ազդող նյութի պարունակությունը կազմում է սուպեր ֆոսֆատ։ Հողում այդ տարերի պարունակությունը աշնանացանցորենի կողմից յուրացվում է մասնավորապես։ Բարեկամներ դուք լսեցիք Աշնանացան Ցորենի պահանջը բարարտացման նկատմամբ վերնագրով հրապարակումը հեղինակ կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արտակ Գուլյան։ Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի օրվա թողարկման այս հատվածում եկենք լսենք Հայկ Խաչատրյանի հացապատում գրքից, հացը հանեց կրակի միջից եւ բախտով միացող մարդը պիտի հացով էլ միանա վերնագրով զրույցները։ Այս բանը տեղի է ունեցել 100 տարի առաջ Ստեփանավանի շրջանի Կուրթան գյուղում։ Շինական տոնապետի տանը հրդեհ է բռնկվել։ Կուրթանցիները վրա տվեցին, բայց չկարողացան հանգցնել հրդեհը։ Ուր որը պիտի թափվեն տան մոխիր դարձող հեծանները, այ ժամանակ դաշտիշտուն վերադարձավ տոնապետը։ Անվախ տղամարդ էր, իրեն տուն նետեց, գոնե մի բան փրկելու համար։ Քիչ հետո նա կրակի միջից դուրս եկավ, հացի տաշտը գրկած կրակը մարելուց հետո երբ նրան հարցրին, թե ինչու տեղաշորերը կամ տան մյուս իրերը թողած կրակի միջից նա հացը հանեց, տոնապետը պատասխանեց. «Մարդուց հետո տան ամենասրբազան բանը հացն է, հացի հետ մարդու պատիվն էլ կայրվի, իսկ տունը ոչինչ, նորը կսարքենք»։ Բախտով միացող մարդը պիտի հացով էլ միանա։ Շամշադինի շրջանի Չորաթան ու Պարավակար գյուղերը շատ էլ հեռու չեն իրարից։ Չորաթանցի Մանուշակը հարց գնաց Պարավակար գյուղը, աղջիկը հորանց տնից հետը մի բուր ծորեն տարավ։ Ցանքսի ժամանակ նա հացահատիկը տվեց ամուսնուն եւ ասաց. «Սերմացույիդ այս մի բուրն էլ խառնիր, բախտով միացողը պիտի հացով էլ միանա»։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում։